Labdien, Radio Marija Latvija klausītāji! Ir 11. augusts, Svētās Marijas Magdalēnas draugs no Rīgas. Šodien ir ceļā no Aulejas uz Kambuļiem es turpinu sarunas ar cilvēkiem, kuri izvēlās iet kopā ar saviem bērniem svētceļojumā. Šodien uz sarunas es aicināju Jāni. Jāni iepazīstina lūdzu ar savu ģimeni un ar, ar ko tu kopā šodien neej, cik jūs esat kopā, ar ko tu kopā ej šodien no saviem bērniem. Jā, labdien! Es slavēju Jēzus Kristus. Esmu Jānis un es eju svētceļojumā šogad ar, ar, mani bērni, ar maniem bērniem. Es esmu, jā, šo, eh, mana meita jau gāja pagājušā gada sveceļojumā, un, eh, un Vai tev, cik izstāst, cik tev ģimenē bērni, cik jums ir? Un... Jā, mēs esam pieci cilvēki, un drīz bērni. Un, jā. Uh, es zinu, ka jūs braucat uh, jau otro gadu. Es zinu, ka jūs pievienojaties svētceļojumā un jūs braucat no tālienes. Pastāstiet, no kurienes jūs esat atbraucis. Mēs dzīvojam Vācijā, Mainzā, netālu no Frankfurtas. Kas jums? Uh, Kas pamudina? Te, šoreiz tu esi viens, pagājušajā reizē es saprotu, kad līga gāja ar bērniem, uh, sieva tava. Uh, kas, kas jūs pamudina iet ar bērniem svētceļojumā? Uh, Nu, ja par precīzi runājot, pagājušajā gadā gāja, uh, sieva negāja, gāja mana, uh, mana meita ar uh, krustmāti, ar mana brāļa sievu. Un, jā, man liekas, tas ir labi, svētīgi pavadīts laiks, iet sveceļojumā, gūt tādu garīgus impulsus un pateikties Dievam par visām svētībām, žēlstībām, ko mēs saņemam. Ko tu varētu novēlēt? Uh citām ģimenēm, kas varbūt klausās, izvēlās, domā vai izvēlēties pievienoties svētceļniekiem vai šogad vai nākamajā gadā, ko tu varētu viņiem novēlēt vai kāds novēlējums, ieteikums? Jā, protams, ir ļoti interesanti, ja svētceļojumā tas ir izraujas no dzīves rutīnas un, un ir jaun, jauns settings, jauna pieredze un, un nu, interesanti ir un svētīgi un labi varbūt kādi, kāds padoms tiem, kuri ar maziem bērniem izvēlās iet svētceļot? Nu, cilvēki ļoti izpalīdzīgi vienmēr palīdzēs pastums ratiņus, varbūt, vai pa, paņems bērnus aiz rokām. Bērnu ir eh, kompānija, var atrast, un eh, bērniem ir interesanti. Dabū, daudz saldu, dabū arī daudz saldumus, piemēram, tad dāla riņķī apkārt, un tad viss, viss ir labi. Jā. Saki, vai eh, tavi bērni arī kādus draugus ir ieguvuši svētceļojumā jaunas? Jā, visnotaļ, jā, jau priecājās, jo ierodoties šajā gadā, jau pameita jau atpazina, o, šeit jau man draudzenes no pagājušā gada. Jā, paldies. Tev, saprotu, šovakar pievienosies arī tava sieva Līga. Mums vienu dienu paies uh, tad uz tikšanos nākamreiz. Paldies! Lūdzu!